بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el firmamento y sus constelaciones, واليوم الموعود por el día prometido, el día de la resurrección, وشاهد ومشهود y por todo testigo y por lo atestiguado. قتل اصحاب الاخدود Que sean expulsados de la misericordia de Allah las gentes del foso, النار ذات الوقود Esos que encendieron en él una hoguera que avivaba con combustible. إذ هم عليها قعود Y se sentaban a su alrededor. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود siendo testigos de lo que ellos mismos hacían con los creyentes وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد y todo lo que les reprochaban era creer en Allah el poderoso y digno de toda alabanza الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y Allah es testigo de todas las cosas ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق quienes quemaron a los creyentes y a las creyentes y no se arrepintieron después recibirán el castigo del infierno y serán atormentados en el fuego ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير y quienes crean y actúen con rectitud tendrán por recompensa jardines jardines por donde corren ríos Ese será el gran triunfo. Realmente, el castigo de Allah contra los incrédulos es severo. Él es quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección. Y Él es el indulgente, el afable. El Señor del majestuoso trono. Quien hace siempre lo que quiere. هل اتاك حديث الجنود has oído oh Muhammad lo que le sucedió a los ejércitos فرعون وثمود de aquellos que desmintieron a sus profetas como el pueblo del faraón y el de Samud بل الذين كفروا في تكذيب y sin embargo quienes rechazan la verdad se empeñan en seguir negándola والله من ورائهم محيط mas Allah los tiene bajo su control بل هو قران مجيد En verdad, este es un Corán glorioso في لوح محفوظ y está registrado en la tabla protegida.